voi în seara asta. Who's having a great time? Cine se simte bine aici? Do you love God tonight? Îl iubiți pe Dumnezeu astăzi? All right. We just rolled in on the bus. Tocmai am ieșit din autobuz. It was an amazing trip over. A fost uh, o călătorie uimitoare. 20 hours of nothing but sweating together. 20 de ore am, trans- am transpirat împreună numai. And we are so excited to hang out with you guys this week. Și suntem entuziasmați să petrecem timp cu voi săptămâna asta. There's 25 and a half of us. Suntem 25 și jumătate. I only count as a half because I'm so tired. Eu sunt numai jumătate că sunt așa de obosit. So this week, uh, we're really looking forward to just uh, seeing what God's going to do. Săptămâna asta abia așteptăm să vedem ce Dumnezeu va face. We, we have our youth band with us. Avem trupa de tineret cu noi. And we've got a whole bunch of our youth, some of them that preach, some of them that teach. Noi care o să, să auziți, o să vorbească. And we're just excited about hanging out with you guys. Suntem entuziasmați să petrecem timp cu voi. Oradia's finest. Orad, cei mai buni din Oradea sunt aici în sală. <laughs> I just hadn't seen her yet, so I thought I'd That's say good. hi. Uh, <laughs> We're family, you know. You know, um, Yeah, I, I want to introduce to you one of my uh, young gals that's in our youth ministry. În seara asta o să prezint pe cineva care e în lucrarea noastră cu tinerii. I asked her to share her testimony tonight. I-am cerut să împărtășească uh, istoria vieții ei, mărturia she, ei. She's just graduating high school. Tocmai a graduat de la liceu. She's going to be going into our Bible college. Ea va merge la colegiul nostru biblic. And uh, it's just God's doing a lot of amazing things in her life. Dumnezeu face lucruri minunate în viața ei. She serves in our youth ministry. Ea slujește în lucrarea cu tinerii. She works at a coffee shop. Lucrează, lucrează la cafeu. And then every extra that she has, she just comes into the youth office and helps me out. Uh, și când are timp liber, vine repede la în birou uh, la lucrarea cu tinerii să mă ajute. So as she comes up and shares tonight, I want you to just listen to her heart. a spoon? ce ea vă spune ce Dumnezeu a făcut în viața that's in my ei. And can you just give her a big hand as she comes up right now? Puteți să vine. Hi, I'm Jessica. Bună, sunt Jessica. Um, I always grew up in a church, in a Christian home, and went to church all my life. Uh, am crescut într-o casă de creștini, am mers la biserică cam toată viața mea. Uh, but it wasn't until about the age of 13 that I really dedicated my life to Jesus. Dar doar la vârsta de 13 ani mi-am dat viața mea, mi-am predat viața mea întregime lui Dumnezeu. Before that, I knew of God and I, I loved going to church, but I didn't really go for the right reasons. Uh, până atunci știam lucruri despre Dumnezeu, dar nu mergeam la biserică pentru motivele corecte. I felt really lonely and really just out of place, and so I would just uh, strive for attention and try to find some friends and try to find um, somewhere to fit in. Uh, mă, mă, mă simțeam chiar în biserică foarte singură și așa că încercam să atrag atenția fă, făcând diferite lucruri să-mi atrag cât mai mulți prieteni. And, and, and God was pulling on my heart saying, you know, make me your best make me your best friend and it wasn't um, until my 8th grade year until I really decided to make God my best friend and make him my one and only. Uh, și uh, Dumnezeu, pe, pe tot acest parcurs, simțeam cum prin mesaje de la biserică bătea la inima mea și îmi spunea Fă-mă prietenul tău cel mai bun, fă-mă pe mine prietenul tău cel mai bun. În cele din urmă, în clasa 8 am decis să fac chiar acest lucru, să-L fac pe Iisus prietenul meu cel mai bun. In the beginning it was really hard because um, God kind of took away all the unsafe people in my life and all the kids who were a really bad influence on me, but uh, as I continue to give my life to him, he brought in amazing friends and he was just speaking to me all the time and I became best friends with Jesus. Uh, și la început a fost puțin greu, fiindcă uh, unii din prietenii mei care erau mai lumești au început să mă părăsească, și, dar Dumnezeu a fost bun că mi-a dat alți prieteni din biserică care au fost prieteni extraordinari și așa am început să cresc în Dumnezeu. Um, and since then, God has just been pouring into my life, and I'm not lonely anymore. It's not sad anymore. I even if I am alone, God is still with me, and I feel His presence, and, and He has just been working in my life ever since then, and He is now my best friend. Și de atunci uh, Dumnezeu a început să îl simt cum El este aproape, niciodată nu mă părăsește, în orice situație, circunstanțe pe care eu trec, El este acolo lângă mine, cu adevărat, El este prietenul meu cel mai bun. And so I challenge you today, um, if you're feeling lonely or you don't know who you are, don't, don't strive for friends or something else to find attention and love, but go to God and He's going to give you all the love you need and all the friendship you need and He's going to show you who you are. Așa că dacă și tu ești în situația în care eu eram, poate ești în biserică, dar totuși te simți singur sau singură. Te încurajez să mergi direct la Dumnezeu. Oamenii nu să te dezamăgească, Dumnezeu niciodată nu o să te dezamăgească. Așa că mergi direct la El, fă pe El prietenul tău numărul unu și vei vedea că El niciodată nu te va dezamăgi. Thank you. Mulțumesc. Thank you, Jessica. foarte tare. Oricum, uh, ei vor fi aici la terminare, ei acum servesc masa, Pancio o să vină să predice, dar ceilalți vor servi masa și la sfârșit o să puteți fi alături de el acolo la cafe, le arătați voi cum să fac hamburgerul în România. Uh, câteva lucruri uh, interesante pentru cei care vă pasă. Câți ați ținut cu Brazilia până acum la campionatul mondial? Ați ținut cu Brazilia? Am vești proaste pentru voi, eu bătut Olanda. E bătut Olanda cu 2-1. Incredibil. Olanda o elimina Brazilia. Nu s-a mai văzut așa ceva. Acum părerele sunt împărțite. Oricum, ă, așa s-a întâmplat. O bătut Olanda Brazilia. Acum, ă, apropo, vreau să vă pregătiți pentru tabăra asta. Ă, am vorbit cu directorul taberei de la Brădețel. Am îi pus Acolo, ultima săptămână din august, ar, ar fi fain să te pregătești să spui părinților tăi despre tabăra asta și zilnic o să le cer 2 lei, știi? În fiecare zi, că dacă le cer din start, o, uh, se sperie. Mami, 3 lei astăzi poți, 5 uh, lei și pui deoparte și într-o cumperi de aia un porcușor de la să ce se cumpără și bage acolo bani, pușculiță de aia și, uh, dar ăla e fain că atunci când porcușor să nu mai poți să iei înapoi, știi? Uh, trebuie să spargi porcușorul ca să iei înapoi. Uh, ca, să poți uh, ca să poți să vii în tabăra asta. Nu vrei să pierzi. Eu cred că Dumnezeu face lucruri faine. Uh, tabăra e chiar situată, e, e foarte fain, în munții Retezat. Uh, vom merge cu drumeții și la baraj. Uh, Sami deja a primit de ziua lui o barcă, uh, o să, o să ia oameni cu barca uh, și o să arunce în baraj, <laughs> nu? Dar pregătiți-vă, lângă, chiar lângă tabără, e un râul mare, așa îi zice, un loc unde se, o să punem mai multe pietre, să facem așa o scăldătoare și um, o, să, o să ne răcorim în, pe timpul acesta de vară, o să fie foarte fain. Avem întâlniri dimineața și avem întâlniri seara, așa că vrei să fii la această tabără. Și acum încă ceva ce ai putea face Uh, în, uh, în vara aceasta, să investești în împărăția lui Dumnezeu, să faci ceva cu timpul tău decât să stai să te uzi doar la uh, bumerang sau cum e la cu uh, Bebe, Bebe TV cu frații tăi mai mici, că ai ce face și te plictisești și nu-i nimeni afară, numai uh, bătrânul ăla din fața blocului, mănâncă semințe acolo. Uh, așa că dacă vrei să faci ceva fain cu, uh, cu timpul tău și, și cu energia pe care tu o ai, vara aceasta v-am mai spus și duminica trecu vinerea trecută, te poți înscrie la internshipul nostru de vară. Internship, ce e un internship? Uh, internship-ul e un fel de voluntariat în care vii și lucrezi pentru o instituție sau o companie și înveți uh, cum ar fi meseria și slujești. Ei, uh, am deschis din acest an un internship la, uh, la noi la biserică pe perioada de vară. Două luni de zile ține, iulie și august și vii de patru ori pe săptămână, patru ore pe zi, așa că poți și lucra în acest timp, poți să alegi când vrei să vii, mai după masă sau dimineața, când ai tu timp liber și vii aici și slujești. Unde îi Alexa și cu Sefi? Alexa și Sefi, sunteți aici? Haideți în față, ele sunt primele două care deja au început de astăzi. Le puteți aplauda, ele sunt primele interns. Cam așa arată primele noastre interns. Ei fain, uh, uh, vin la birou și le văd aici pe ele. Astăzi uh, ele au început să lucreze la biblioteca bisericii, au început să se uite peste cărți, au văzut tot felul de cărți vechi, noi, bune și se documentează unul din lucruri care vom face la internship, îi vom uh, pune toate cărțile care le avem la biserică în calculator și le vom organiza ca cei care vor să închirieze cărți să poată să închirieze. Așa că fetele lucrau acolo. De exemplu, Alexa ieri a făcut, uh, a scris uh, predica pentru buletin de duminica. Când o să vedeți buletinul de duminica, a fost scrisă de Alexa. Așa că ai ocazia să lucrezi în, cu noi Eh, alături de noi, cu cei care lucrează la birou, vii zilnic o să-l vedeți pe Iosif, pe Sami, toată vara ai ocazia să fii alături de noi, nu numai atâta, dar împreună cu ele, cei care veți mai veni și vă veți alătura internship nostru, veți lucra cu echipele care vin, tot timpul ele vor fi aici, veți fi și voi, vă veți fi alături și ce trebuie făcut. Așa că vă încurajez, ce se cere, de la voi, se cere exact cerințele de la tineri implicați. Dacă știi ce se cere la tineri implicați, spiritual asta se cere. Vii și semnezi cu noi un contract de voluntariat pe două luni și vii aici în fiecare zi, patru ori pe săptămână și îți dedici din timpul tău. Și eu cred, în timp ce ele și alții care veți să vă uniți, să veniți la acest internship, veți da din timpul vostru, Dumnezeu vă va binecuvânta. Pentru că știu că Dumnezeu răsplătește pe cei care caută împărăția Lui. Așa că vara asta ați putea să căutați împărăția Lui. Întrebare, cum te poți înscrie la internship? După program, vină la mine, îți dau o cerere pe care să o completezi, cerere de înscriere la, la internship și după aia noi te contactăm duminică, te sunăm ca de luni să poți începe împreună cu o să fie, luna iulie vom fi echipe care vor veni, vei lucra împreună cu noi, cu echipele acestea, vei merge cu ele unde trebuie sau când trebuie de lucra la biserică, vei fi aici. Așa că după program ești interesat să fii aici la un internship cu aceste două colege, vreți să fiți colege cu uh, Sefi și cu Alexa, căutați-mă să vă dau această cerere pe care să o completați. Bun? Hai să le aplaudăm pe primele noastre interns. Duminică, după studiu, s-ar putea să mergem în mall. Asta o să vă anunțăm la studiu biblic dacă e, va fi posibil. Fiind 4 iulie, duminică care vine, încercăm, noi cu 3 ani am mai fost în mall tot de 4 iulie, au venit TVS-ul acolo, am sărbătorit uh, ce că a fost o uh, festivi, uh, ceva festival al americanilor de 4 iulie. Folosim ziua asta ca să mergem în mall cu americanii care vin. Așa că rugați-vă pentru noi, mâine vom merge și vom vorbi cu directorul să ne lase ca cu 3 ani, să ne dea sunet acolo și să facem avem uh, laudă și închinare și uh, spectacol la Lotus Mall. După studiu biblic, noi tinerii vom merge în mall la concert cu uh, echipa care o venit. Așa că rugați-vă ca să putem, asta e dorința noastră după studiu să facem duminică. Și de asemenea, duminică seara veți vedea, vor fi, vor fi uh, cum au fost și cu echipa de la Harvest seminarii în timpul, uh, în timpul zilei unde veți putea veni și veți învăța, ei se pregăti să țină tot felul de seminarii, așa că zilnic veți putea fi la biserică săptămâna asta cu echipa de la City Bible și dacă nu poți să vii la internship două luni de zile, dar vrei să fii săptămâna asta vei putea și duminică seară o să punem un program când vor fi aceste, aceste cursuri pe care ei le vor, le vor avea și o să vă spunem duminică seara. Bun? Și acum nu mai vreau să uh, vă rețin mult, am vrea să-l invităm, l-ați văzut la conferință, îl știți deja de, uh, de 2 ani de zile, el este Pancho, un pastor de tineret din City Bible, aș vrea să-l aplaudăm, să-i spunem bine ai venit! 12. There we go. <laughs> All right, if you've got your Bibles tonight, open up to Romans chapter 9 verse 30. Dacă aveți Biblie la voi, haideți să, deschim, să deschidem la Romani 9 uh, cu versetul 30. Man, it's so fun to be here and see so many faces I know. Uh, e așa de fain să fiu aici înapoi și să văd atâția, atâtea fețe care deja le cunosc. I, I feel like I'm in my own youth group back home. Mă simt ca și cum aș fi uh, în, uh, la tineret la noi acasă. This is like my home away from home. E ca și uh, a doua casă uh, departe de casă. My wife when I was getting on the airplane to come over here. Soția mea în timp ce mă pregăteam ca să vin cu avionul până aici she realized that she's like, I, have spent more time here in Romania in the last two years than any other place outside of my hometown. Și ea mi-a zis, mă, tu ai petrecut mai mult timp în România uh, în ultimii doi ani decât în oricare alt loc a, în afară de acasă. My, my little daughter, she's going to be turning three. Uh, fetița mea urmează ca să împlinească trei ani. And she knows more about Romania than any other country. <laughs> Și ea știe mai mult despre România decât orice altă țară. Says, Daddy, you going to Romania? Tati, mergi în România? <laughs> she gets all excited. She's <laughs> entuziasmată. We're going to talk on the computer through Skype for the uh, next week. O să vorbim, uh, o să vorbesc cu ei, uh, cu soția mea și cu fetița mea prin Skype uh, toată săptămâna. Um, tonight I'm really excited to just impart a word into your heart. Uh, în, în seara asta sunt așa de entuziasmat să pot să împărtășesc un cuvânt vouă. And more than just listening to what I say tonight, I want to challenge you to listen with your heart. Și mai mult decât doar să ascultați cu doar cu urechile, aș vrea ca să asculți cu inima în seara asta. God's been doing some amazing things in our youth ministry. Uh, la noi în tineret Dumnezeu a făcut în ultima perioadă niște lucruri super tari. We've made a decision that we're going to be a youth ministry that pursues God, that goes after Him. Am decis că noi ca și tineret vom fi un tineret care cu adevărat îl vom căuta pe Dumnezeu, vom alerga ca să-l cunoaștem pe El. The church today worldwide has serious problems. Uh, biserica de astăzi uh, uh, internațională, mă refer de pe întreg globul, are probleme destul de grave. Christianity has become something that people just simply do, not something they are. Uh, creștinismul a devenit uh, pentru mulți uh, ceva ce fac, ceva ce ei fac, nu ceea ce ei sunt. Got to unload all the stuff out of my pockets. I <laughs> literally just walked in. <laughs> Trebuie să scot câteva chestii din buzunar, am prea multe. But people are struggling finding what is their real identity. dar oamenii se au probleme în a da seama care e identitatea lor. Why do I go to church? De ce merg la biserică? Why do I come here tonight to youth? De ce vin seara asta la tineret? What is it that drives you to be who you are? Ce te face să fii ceea ce ești? I believe it's very important for young people to find their identity in Christ. Eu cred că e foarte important ca orice tânăr să găsească care e identitatea ta în Hristos. In Romans chapter 9 verse 30. Și în Roman 9 versetul 30 it says Uh, spune până, uh, uh, deci ce vom zice? Neamurile care nu umblă după neprihănire au căpătat neprihănirea așa anume neprihănirea care se capătă prin credință. De, pe când Israel, care umbla după o lege care să, să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. I want to ask you tonight What are you pursuing and why? Așa ca să te întreb în seara asta, ce urmărești tu și de ce? What is it that you're going after in your life? Ce cauți tu în viața ta? And cu adevărat? why are you going after that thing? Și de ce cauți tu acel scop sau lucru? I used to think that a relationship with God was only for the elite people. Uh, obișnuiam să cred că o relație cu Dumnezeu apropiată e doar pentru o anumit, anumită elită de oameni, atât. I started reading my Bible. Am început să citesc Biblia. That's a good thing. Un lucru foarte bun, <laughs> ești creștin. I started reading my Bible and realized that God has a plan for everyone. Și în Biblie mi-am dat seama că Dumnezeu chiar are un plan pentru orice persoană. This guy that's up here texting right now? Tipul ăsta care e aici în față și trimite uh, mesaje? Oh, that's a Bible. Nu, de fapt e o Biblie. <laughs> My bad. <laughs> ok, eu am greșit. Wow. ok. God has a plan for him. Dumnezeu are un plan pentru tine. He has a purpose for his life. Are un scop pentru pentru viața ta. And as I started reading through my Bible, și am început să, să, să citesc prin Biblie. I used to think in the Old Testament și credeam uh, că în Vechiul Testament that God had a plan for just the Israelites. Că Dumnezeu avea, are un plan doar pentru evrei. That they were his special people. Că evreii erau oamenii lui special, That, that there was something unique about them that God only wanted relationship Dumnezeu s special, numai cu voi vreau să am o relație. I looked at Abraham and thought, God really wanted a relationship with that guy. M-am uitat la Avram și, wow, parcă Dumnezeu chiar a vrut o, să aibă o relație cu Avram. And then I started thinking about us today. Apoi m-am gândit la noi astăzi. And I started thinking, man, God really wants to have a relationship with us. Și am început să mă gândesc, mă, Dumnezeu chiar vrea ca să aibă o relație cu noi. And I thought, man, it's all about me. Și uh, am dat seama că de fapt Dumnezeu chiar se gândește la mine. I started going back through my Bible and reading some things. Și cu această perspectivă am început să citesc din nou Biblia, văzând cu această lentilă pe ochi. I opened up to Genesis chapter 1 verse 27 and 28. Am deschis la Genesa 1 27 până la 28. God comes to Adam and Eve. Dumnezeu vine la Adam și Eva. He says, "Go." Și le spune, mergeți. Be, be fruitful, multiply. Uh, înmulțiți-vă. He put blessing on their life. A, a, i-a binecuvântat. And that blessing wasn't just for them. Și acea binecuvântare nu era doar pentru ei. They were blessed so they could be a blessing. Ei erau binecuvântați ca ei să fie o binecuvântare. I went into Genesis chapter 12. Așa, apoi am mers la Genesa capitolul 12. I looked at Abraham. M-am uitat la Avram. The father of the Israelite, nation. Uh, tatăl neamului de evrei. and I realized that it says in Genesis chapter 12 that he was meant to be a blessing to all people. Și în Genesa 12 Dumnezeu l-a binecuvântat și a spus că tu vei fi o binecuvântare pentru multe neamuri. God said I'm going to bless you Abraham so you can be a blessing to all people. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram te voi binecuvânta ca apoi tu să fii o binecuvântare pentru toate neamurile. God's favor on his life was not meant to be something just for him. Favoarea care Dumnezeu a turnat-o peste viața lui Avram nu era ceva ce să fie doar pentru el. It was meant to touch his life so he could touch other people's life. A fost menită să atingă viața lui ca apoi prin ea, prin viața lui să atingă pe alții. I think of the the the youth of today. Când mă gândesc și la tinerii de astăzi. And we all say, God, we want this. Și îi spunem de multe ori lui Dumnezeu, Doamne, oh, vrem asta sau God, asta. we want that. Doamne, vrem asta. And yet God is saying to us, Dar Dumnezeu însă ne spune nouă, I want to bless you. Eu vreau să te binecuvintez. So that you can be a blessing. Ca tu la rândul tău să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Jesus said, "Greater things than these shall you do." Isus a spus lucruri și mai mari decât care le-am făcut eu, le veți face voi. Jesus wanted to do something in our life. Isus a vrut să facă ceva în viața noastră. So that we could do great things in other people's life. Ca apoi noi să facem lucruri mărețe în viața viețile altora. So I ask you, what are you doing with your life? Din nou te întreb. Tu ce cauți și ce, care e scopul vieții tale? And why? Și de ce ai acest scop? I look at this passage in Romans chapter 9. Când te uiți la acest, uh, aceste versete din Roman capitolul 9, and the author Paul says there's two types of people. Și uh, uh aici uh, pa, uh, Pavel spune că sunt doi două tipuri de oameni. These two types of people, one of them goes after God to be religious. Unul dintre tipurile acestea de oameni, merge după Dumnezeu, caută pe Dumnezeu doar să fie o persoană religioasă. And one of them pursues God out of a, a passion of faith. Și cealaltă persoană îl caută pe Dumnezeu dintr-o pasiune și din credință. And we want to make sure that we're people that we don't go after God out of a religious spirit. Noi vrem să fim uh, oameni care nu îl caută pe Dumnezeu dintr-un duh religios. We don't come on Friday night to youth to be religious. Nu venim aici la tineret să fim oameni religioși. We come because we understand that God has a plan for our life. Și venim fiindcă noi înțelegem că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră. And we have faith that he can use us. Amen. Și noi avem credință că el chiar vrea să ne folosească pe noi. Come on, God wants to use you. Dumnezeu vrea să te folosească. God wants to stir you up. Dumnezeu vrea ca să te să te folosească. I need everyone just to smile at me really okay, big. În momentul ăsta am nevoie Some ca toți să zâmbiți. <laughs> Show the pearly whites. Să arătați acele perle frumoase. Because I, I want you to understand something. God has a plan for you. vreau ca să uh, înțelegi că Dumnezeu are chiar un plan pentru tine. But God's blessing for you is not so that you can just be happy. Da, binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt acolo ca doar să te copleșească și wow, ce tare. See, you don't go to the gas station and put gas in your car so that your car can be happy. Uh, <laughs> nu mergi la benzinărie și pui benzină în mașină doar ca mașina ta să te bucure you put gas in the car so the car can go and fulfill its purpose. Și pui benzină în mașină ca mașina să funcționeze și să se îndeplinească scopul pentru care există. Tonight God wants to fill you up. În seara asta Dumnezeu vrea să te umple pe tine. And it's not so you can be happy and be away from all your problems. Și nu e ca tu să fii fericit și să dispară problemele. It's so that you can go and fulfill the purposes of God on your și E cu scopul ca tu să mergi apoi și să ți îndeplinești scopul pentru care existi. I believe God wants to do amazing things here in Oradea. Eu cred că Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe aici în Oradea. And he wants to use you to do it. Și el vrea să te folosească pe tine ca să faci aceste lucruri. God, God chooses to use us in all of our weaknesses. Dumnezeu ne alege să se folosească de noi în ciuda slăbiciunilor noastre. He takes ordinary people, ia oameni obișnuiți, like you and I, ca și tine și ca și mine, so that he can do extraordinary things. Însă el face lucruri extraordinare cu oameni ca, ca și noi. It says in James chapter 6 spune, or James chapter 4. Iacov capitolul 4 spune James chapter 4 verse 6 7 and 8 it says 6 7 și 8 spune Draw near to me, says the Lord. Uh, apropiați-vă de mine. And I will draw near to you. Și eu mă voi apropia de voi. Something amazing happens when young people decide to go after God. Ceva uimitor se poate întâmpla atunci când tu ca și tânăr decizi să te apropii de Dumnezeu. I want to challenge you tonight to make a decision. Vreau să te provoc în seara asta tu să iei chiar o decizie. That you're going to go after God with a reckless abandonment. Că o să-l cauți pe Dumnezeu cu toată pasiunea, cu tot ce este în tine. You're going to live life in light of eternity, not in light of all the temporal things. O să trăiești viața cu gândul la veșnicie, nu cu gândul la ceea ce poți să acaparezi aici pe pământ zilele astea. When we begin to pursue God, și când tu cauți pe Dumnezeu cu adevărat, cu toată inima, all of a sudden our faith gets stirred up. Dintr-o dată credința ta crește. Come on, my Bible says faith comes by hearing. Eh, Biblia mea spune că credința vine în urma auzirii. And hearing the word of God. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. I've been challenging our youth ministry. Mi-am, provocat pe tinerii de la, de la noi din biserică to start reading their Bible more than ever. Să înceapă să citească Biblia în zilele astea mai mult ca oricând. To start praying more than ever. Să să-și pună deoparte timp să se roage mai mult ca oricând. So what are you pursuing in life? Din nou întrebarea serii. Ce What? cauți tu? Care e pasiunea? Care e scopul tău, ținta ta în viață? Why are you pursuing it? Și de ce mergi spre această țintă? says in 2 Timothy 2:22. În 2 Timotei 2 cu 20 spune următorul lucru. This is one of my my life passages. This this verse always speaks to me so much. Versetul acesta mie îmi place foarte mult. E una din versetele preferate uh, de mine. Care spune în felul următor. Da, verse 20. 222. 22. Fugi de poftele tinereții, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. When I, when I first started going to Bible college, când eu am început să merg la uh, colegiu biblic, I, a long time ago, <laughs> uh, cu mult timp în urmă, a long, long time ago, cu mult, mult timp în urmă, I'm slowly getting old. Uh, încep să devin și mai în vârstă. I went and shaved my, all my hair off to look younger. Uh, am, am mers ca să ca să rad tot părul ca să arăt puțin mai tânăr. Grew out a little facial hair. Și am lăsat puțin aici o mică bărbi. Uh, you guys place? like it, dislike vă, vă place? Nu vă place? Nimic? Up. Okay, okay cool, vă place, cool. nu no, bun. Then I'll, I'll keep it short. Ok, o să țin atunci tot așa. <laughs> anyway, I don't know why you guys keep sidetracking me. <laughs> nu știu de ce mă, mă faceți ca să mă gândesc la alte lucruri. As, as I was at Bible college, I came to this understanding. Și în timp ce eram la colegiu, la, uh, la facultate, am venit, am ajuns ca să înțeleg următorul lucru. That God takes ordinary people. Că Dumnezeu chiar ia oameni obișnuiți. And if they begin to seek Him, și dacă acești oameni obișnuiți îl caută cu adevărat pe El, He'll do amazing things in and through their life. El vrea ca să facă lucruri uimitoare prin viețile lor. And you know, sometimes we can hear the word of God. Și vedeți, câteodată putem vedea, uh, ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. And we can hear that God has a purpose for our life. Și uh, putem să vedem că Dumnezeu chiar are un scop pentru viața noastră. God has a plan for our life. Dumnezeu are un plan pentru viața noastră. And it can just go in one ear. Și poate să intre pe o ureche and out the other. Și să iasă pe cealaltă. But there comes a day. Dar vine o zi when it starts getting into your heart. Când începe acel when that încep să, parcă beculețele să aprindă. When that understanding gets inside of your heart, când acea înțelegere a faptului că Dumnezeu chiar are un plan specific pentru tine, amazing things can begin to happen. atunci lucruri urmitoare, minuni pot să se întâmple în viața ta. Tonight, let this word sink into your heart. Aș vrea ca această idee să ajungă adânc în inima ta. God has a plan for you. Că Dumnezeu are un plan pentru tine. You can change history că prin tu chiar poți cu ajutorul lui Dumnezeu să schimbi istoria. Your pastors have been talking about some of the great people that have gone before you. Uh, păstorii uh, și liderii voștri au, uh, s-a spus de câteva uh, vineri despre oameni măreți care au existat înaintea noastră. You know, the mark of great people și unul dintre uh, uh, cum ar fi trăsăturile de caracter a oamenilor mari is that, that they let go of their own passions and started passionately going after God e că acești oameni lasă pasiunile lor deoparte și încep să, să aibă o singură pasiune, adică pe Dumnezeu. You know, as I was driving down the streets here, în timp ce veneam uh, prin orașul Oradea pe străzi, we were in our tour bus, uh, am venit cu autobuzul <laughs> trying to, coming from the airport. Încercam să ajungem de la aeroport din Budapesta. Air conditioning was on. Aerul condiționat a prins. I was just living the dream. Trăiam visul vieții mele. I, I, I look around Mă uit în jurul meu. See a lot of nice cars. Și văd foarte multe mașini faine. See a lot of houses got a fresh paint job on them. V văd foarte multe case din Oradea care îs proaspăt vopsite. See a lot of people with some really cool clothes on. Am văzut mulți oameni cu niște haine destul de faine. I see Colleen has some of the coolest shoes in the room. Văd și Colleen are unul de cei mai tari pantofi din uh, Adidas din sală. And I, I look around and, and I understand youth culture is no different in Romania. Și îmi dau seama că cultura de tinerilor din România nu e nici cu puțin diferită de cea din America. It's very easy for us to get caught up in the temporal things. Dar putem să devenim așa de ușor acaparați de lucrurile temporale. Trying to dress right. Să te îmbraci corect. Come on, trying to have the right hairdo. Să ai freza corectă. Trying to hang out with the right friends. Să stai cu persoanele care te vor face mai popular. Trying to get as buff as Pastor Pancho, Uh, să încerci să devii așa de puternic ca și pastorul Pancho. Aici. Oh. <laughs> It's easy to get caught up in the things of this world. E foarte ușor să fii pur și simplu prins de valul acestei lumi. But we have to make a decision. Dar tu trebuie să iei o decizie. If we want to be a generation that impacts the world, dacă tu chiar vrei să fii o generație care are un impact asupra întregii lumi, that impacts Oradea, care are un impact aici în Oradea, we have to come to a place in our life, va trebui să ajungi la un punct în viața ta, where we're going to pursue God, când îl cauți pe Dumnezeu cu tot ce este în tine. I want to give you three marks of someone that pursues God. Aș vrea ca să-ți dau trei caracteristici a unei persoane care chiar îl caută pe Dumnezeu. When I go through all of scripture, dacă m-am uitat prin toată, ă, toată Biblia. When I go through all of history to the best of my ability. Și când, odată ce am trecut prin toată istoria cât am putut eu mai bine. I see these three things. Văd aceste trei trăsături la fiecare. Paul says in 2 Timothy 2:22. Pavel spune în 1 Timotei 2 cu 22. He says, flee the evil desires of your youth. Spune, fugi de poftele tinereții. And then he says, pursue Apoi spune foarte clar, uh, urmărește righteousness, faith, love, and neprihănirea, peace, credința, pacea. Along with those who call upon God out of a pure heart. Împreună cu acei care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Paul's writing to Timothy. Pavel de fapt îi scrie lui Timotei. And he says he's, he's writing to him as a son in the faith. Și îi scrie lui Timotei, Timotei ca un fiu în credință. And he, he's saying Timothy, Și îi spune Timotei, I want to help you out, man. vreau să te ajut, Timotei. Let daddy tell you some stuff. Lasă-l pe taică tău să spună ceva. He says, man, there's some things you need to do. Timotei, sunt câteva chestii care trebuie să le faci. Come on, man. He was cheering Timothy on. Uh, Pavel îl încuraja pe Timotei. He was wanting Timothy to succeed. Vrea ca Timotei să fie un om de succes says, so Timothy, you've got to you've got to get rid of some things, but there's things you have to pursue. Uh, îi spune lui Timotei, auzi Timotei, trebuie ca să te lași de anumite lucruri, dar trebuie să, sunt alte lucruri care trebuie să le urmărești, cu adevărat. And, and he goes into this journey that, that for Timothy there's some things he has to pursue. Apoi enumeră câteva lucruri care Timotei ar trebui să urmărească. But there's these marks upon Timothy's life. Și sunt aceste trei caracteristici în viața lui Timotei. That sets him apart. Care l-a pus deoparte Uh, pentru chemarea care Dumnezeu are pentru el. The first thing that if you're pursue God, primul lucru care trebuie să-l ai în viața ta dacă chiar vrei ca să-l urmărești pe Dumnezeu, you have to have a broken heart. Trebuie să ai o inimă frântă. It's in Psalms 51. Psalmul 51 David says this. David spune următorul lucru. He's he's kind of messed up with Bathsheba. Uh, a avut probleme grave cu Bathsheba. Well, well kind of messed up might be an understatement. Eh, dacă aș spune că a, a, fost, a avut o încurcătură mare, e, e chiar puțin spus. And he says the things that God really wants și el chiar enumeră aici lucrurile care Dumnezeu chiar le dorește. The thing that really speaks to God lucruri care chiar îl atinge pe Dumnezeu. Is when we have a broken heart. E atunci când noi avem o inimă frântă. A broken heart is when we realize that we can't do it on our own. Sau un duh, inimă zdrobită, e atunci când tu realizezi că nu poți să faci lucrurile de unul singur. A, a broken heart comes from understanding that, that you have problems. O inimă zdrobită se referă la faptul că tu realizezi că mă, ai probleme. That you can't fix on your own. Că sunt probleme care nu le poți rezolva de unul singur. Anyone have some problems they can't fix Câți on their own? vă dați seama că aveți și voi probleme care nu, vă, nu le puteți rezolva de unul singur? Few you and the rest are very confused. Câți, <laughs> câțiva dintre voi ceilalți sunteți puțin confuzi, ok? Come on, we all have problems. Toți avem probleme. A broken person understands that they need to give those to God. O inimă cu inimă zdrobită realizează că nu poate să facă decât să le dea lui Dumnezeu. A broken person understands they don't have to have just a special, a certain image that everything's all fine. Uh, o persoană zdrobită își dă seama că nu trebuie să pună masca că tot e ok cu mine, eu sunt ok, tot ești bine, ești bine, ok. A broken person begins to rely on God. Și o, o persoană cu inimă zdrobită începe să se uh, încreadă în Dumnezeu și să se bazeze pe El. And Paul, when he was writing to the Romans in chapter 9, Pavel, când, când le scria romanilor din capitolul 9. Remember he said the Israelites they thought they could do it all on their own and it was this religious thing. Țineți minte, evrei au încercat să ajungă la Dumnezeu prin fapte. They were trying to earn their salvation. Încercau să câștige prin propria lor muncă mântuirea lor. They were trying to work their way to a better relationship with God. Încercau ei să lucreze ca să aibă o relație mai bună cu Dumnezeu. But it says the Gentiles Dar Biblia spune că Uh, neamurile, the little ponchos, Michi pancho, the little white Mexicans, uh, Mexican. mexicani, I'm, I'm three-eighths Hispanic, uh, doar uh, o treime, uh, trei din opt uh, is mexican de fapt. All right. <laughs> it says that those people Uh, Biblia spune că acești oameni, neamurile, they realized they couldn't do it. Și-au dat seama că ei nu pot ca să facă. They weren't the chosen ones. Și-au dat seama că oricum cei din neamuri nu suntem oamenii aleși. They were broken before God. Și ei aveau o inimă zdrobită. We have to be broken before God. Și tu dacă vrei să fii un om mare, va trebui să ai o inimă zdrobită. All the men in the room say, hey. Toate fetele din sală să spună, hey. Amen. Amin. <laughs> You need to, you need to be broken. Okay. trebuie să fiți cu inima zdrobită. It, it's cool to be the tough guy. Uh, you're talking to the guys. Yeah, I'm, I'm talking sorry, to the I'm guys. Translated, am tradus complet greșit. No, bun. Uh, băieților, <laughs> cu voi vorbește acum. Trebuie să aveți o inimă zdrobită. But there comes a point. Nu, nu trebuie să fiți totdeauna tipe aia duri, dar vine un, trebuie să fie un moment Where you have to learn to be broken before God. În care tu ca și băiat, ca și bărbat, trebuie să înveți să fii zdrobit înaintea lui Dumnezeu. If you don't get broken before God, dacă nu înveți să ai o inimă zdrobită înaintea lui, you will never do great things. Nu o să faci niciodată lucruri mari. Come on, some of the greatest men of God in the Bible. Unul dintre cei mai mari oameni de, al lui Dumnezeu din Biblie. Were some of the biggest sissies. Erau unii dintre cei mai mari uh, <laughs> cum să traduc? Uh, fricoși, erau fricoși. Fricoși. Yeah. Um, <laughs> you've got to learn to be broken before God. Așa că trebuie să înveți să ai o atitudine de uh, inimă srobită. Don't always, be the tough guy that can do it on your own. încerca totdeauna să fii tipul ăla macho care uh, tu poți să faci totul de unul singur, n-ai nevoie de nimeni. The second thing that you have to have Al doilea lucru care trebuie să ai If you're going to pursue God, dacă îl vei căuta pe Dumnezeu cu toată inima, you've got to have a broken heart. Trebuie să ai inimă zdrobită. You realize that it's not all about you, it's all about Him. Să realizezi că nu-i totul despre tine uh, și eul tău, ci e totul despre El și, și cine este Dumnezeu. And the second thing, you have to have uh, determination. Al doilea lucru care trebuie să ai, îi trebuie să fii determinat. I love the story of Daniel. să fii perseverent. Îmi place povestea lui Daniel. Daniel was a guy that crazy stuff was happening in his life. Da, Daniel era un tip căruia i s-a întâmplat niște lucruri uh, interesante de tot. Come on, the Babylonians roll in with all their tanks. Uh, vin babilonienii cu toate tancurile lor. And, and all their guns and all their craziness. Și toate puștile lor și tot ce aveau ei mai tare, armata. They, they take Daniel and all these guys into captivity. Îl iau pe Daniel din Ierusalim captiv. And Daniel finds himself in a crazy situation. Și Daniel se găsește într-o situație ciudată They're trying to change the way he thinks. Uh, ăștia din Babilon încearcă să-i schimbă mentalitatea, să gândească ca un babilonian. They're trying to change his faith, his religion. Încearcă să-i schimbă credința, religia, tot ce încearcă să schimbă. But it says Daniel was determined. Dar Biblia spune că Daniel a fost hotărât, determinat. Daniel chapter 1 verse 8. Daniel capitolul 1 versetul 8 spune Daniel had determined in his heart, he had resolved he wasn't going to change. Daniel a decis în inima lui că el nu se va schimba, nu se va spurca. If you're truly gonna pursue God, dacă chiar îl vei căuta cu adevărat pe Dumnezeu, you have to make a decision. Va trebui să iei o decizie. That no matter what's going on around you, că indiferent ce fac ceilalți din jurul tău, no matter how good your finances are, indiferent de cât de bine o duci din punct de vedere financiar, No matter if that girl likes you or not. Indiferent dacă fata aia te place sau nu. Come on, none of this emotional roller coaster fără, stuff. Uh, uh, fără trenuleț din ăla emoțional. You have to determine in your heart that you're going to go after God. Because life is tough, right? Anyone have a tough life in here? a, o A few of you? Okay. We're slowly, everyone has a tough life. Good. Okay. <laughs> Life is tough and therefore we have to determine in advance viața e dură, așa că dinainte tu trebuie să determini, să the, te hotărăști. The lifestyle that we're gonna live. Stilul de viață care o să-l trăiești. Great people oameni mari al lui Dumnezeu Don't wait until the pressure comes before they make a decision. Nu așteaptă până când apar presiunile din toate părțile ca să iau o decizie. They've already made the decision. Deja înainte de momentul la depresiune, ei au făcut decizia lor. If you're truly going to pursue God with everything, dacă chiar vrei să-l cauți pe Dumnezeu cu tot ce este în tine, it can't be based on all the things going on around you. Nu te poți baza de circumstanțele care vor apărea în viața ta. It has to be based upon your passion to have a relationship with him. Și stilul tău de viață trebuie să fie bazat pe pasiunea ta de a avea cu adevărat o relație cu el. So we have a broken heart. Deci trebuie să ai o inimă zdrobită. We have determination. să fii hotărât. And we have a committed lifestyle. A what? A committed lifestyle. Commit to a lifestyle. și apoi ai un stil de viață uh, la care te angajezi. Paul writes to Timothy. Pavel îi scrie lui Timotei. And he says, Timothy, I want you to set the example Timotei in, vrea ca tu să fii exemplul in every area of life. În toate domeniile vieții. And he starts going through faith, life, love, începe să enumere uh, credință, pace, dragoste, neprihănire. He says, Timothy, set the example. Și îi spune lui Timotei, Timotei, fii tu exemplul. He, he was challenging Timothy. Îl provoca pe Timotei. To live a life that would pursue God. Să trăiască o viață în căutarea lui Dumnezeu. And to make that commitment. Și să se ține de acel legământ, de acea decizie. In every area of life. Toate domeniile vieții tale. See, a lot of people's Christianity, mulți uh, au un creștinism, they look at it like imagine a pie. Uh, mulți se uită la creștinismul lor ca și la o uh, plăcintă. Is anyone hungry right now? Sau un tort. Este cineva care e foame? Okay. Imagine Imaginați-vă. your mama's best pie. Cea mai bună, uh, cel mai bun tort a mamei tale. And pretend like she dumped a little too much sugar in it so it's extra sweet. Și uh, pretinde în imaginația ta că mama ta a pus puțin mai mult zahăr decât de obicei și acum e chiar foarte dulce. Okay, so you take that pie and you slice it into into eight pieces. Și iei acea, acel tort și îl împarți în 8 bucăți. Are you still tracking with Încă me? mai sunteți cu mine? Okay, so we've got our pie, we've got eight pieces. Avem avem uh, tortul nostru și avem 8 bucăți. Most people look at their Christianity as one of those slices. Mulți se uită la creștinismul lor ca și cum ar fi una din acele felii. I have all my other things I do. Oh, și celelalte lucruri care eu le fac. And then one slice of my life da, is Christianity. O felie din viața mea e creștinism. So when I'm at church, când sunt la biserică, I worship. Oh, mă chin. Jesus. Mm, Isus. Mm. But then when I leave the church building, dar când plec afară din clădirea bisericii, you just go do whatever. Merg la următoarea felie. Come on, you're hanging out with some of the boys. Stai cu că, câțiva dintre băieți. Gotta tell some of those jokes. Trebuie să spui glumele alea, să fii. Hanging out with some of the girls. Stai cu câteva dintre fete. We'll oh, start maybe talking a little bit extra. Vorbiți puțin ă, în plus. Uh Because you're not at church. Fiindcă nu ești la biserică, nu-i felia bisericii. It's a different piece of the pie. E ca și cu un alt sertar. We need to get rid of pie mentality. Trebuie să începem să eliminăm acea mentalitate de felie. My Bible says that Christianity is not a slice of the pie. Biblia mea spune că creștinismul nu este doar o felie dintr-un tort. Christianity is the whole filling. Creștinismul este întreg tortul. It affects every part of my life. Influențează orice bucățică din viața mea. I can't separate my relationship from, with God. Nu pot să separ relația mea cu Dumnezeu from all the other things in life. De toate celelalte lucruri din viață. God's calling us to be a generation that would pursue him. Dumnezeu ne cheamă ca să fim o generație care chiar îl caută. That would go after him. Care merg după el și îl caută cu toată inima. Come on, I believe God wants to do some amazing things in this youth group. Și eu cred că aici în tineretul vostru Dumnezeu vrea să facă lucruri I mărețe. I believe God wants to do some amazing things in you. Eu cred că Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe în tine. He wants to stir up your faith. El vrea ca să îți, stârnească și să-ți credința. To believe that this whole room on a Friday night would be packed out with young people. Să credeți că această această această sală în vineri seara, de ce nu să fie plină cu tine? That every week people would come to an understanding of who Jesus Christ is. Că în fiecare săptămână să fie alți tineri care se adaugă nouă. Come on, there's a whole generation of young people out there that think Jesus is this religious thing. Sunt, este o generație de tineri care noi îi cunoaștem, care cred că Isus e doar o chestie religioasă care n-am chef de ea. They walk around with a cross with Jesus still on it. Merg, merg cu o cruce cu care, pe care Isus încă e crucificat acolo. They don't even understand understand what church is all about. Habar n-au ce înseamnă biserica. They don't understand that there's a problem in their life. Nu-și dau seama că există o problemă în viața lor. You know, people ask me all the time, Pastor Pancho. mă întreabă, Pastor Pancho. If there's really a loving God in heaven, how can he send people to hell? Dacă este Dumnezeu așa de bun în cerul, de ce trimite unii oameni în iad? That's what the world thinks. Așa crede lumea despre biserică. You know, we have the answer to that question. Noi avem răspunsul la acea întrebare. Jesus doesn't send anyone to hell. Isus nu trimite pe oricine în iad. It's our own sin and our own actions that condemn us to hell. Și e propriul nostru păcat și acțiunile noastre proprii care ne, ne determină și ne, ne condamnă la, la iad. Jesus came to give us life. Isus însă a venit să ne dea viață. The Bible says he came and died on the cross. Biblia spune el a venit să moară pe cruce. So that we can have life. Amen. Ca noi să avem viața. Amin. Come on, God has a plan for your life. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. He wants you to tell that story to a generation of young people in Oradea. Și vrea ca tu să spui acea povestire la cât mai mulți tineri din din Oradea. But we have to make a decision. Dar tu trebuie să iei o decizie. We're not going to be like the Israelites who were religious. Nu să fim ca evrei care erau doar oameni religioși. They came to church. Veneau la biserică. They worshiped God. O, o se închinau și ei lui Dumnezeu. And they thought it was so that they could be full. Și ei credeau că totul e ca doar ei să fie împliniți. So they could be happy. Ei să fie fericiți. So they could smile. Ei să zâmbească. So they could leave and feel warm fuzzies. Oh, ce se simte așa bine. No, they nu. were filled so like your car they could go and serve a purpose. Noi suntem umpluți ca și mașina ca apoi să ne îndeplinim scopul pentru care existăm. If we're going to pursue God, dacă tu vei căuta pe Dumnezeu, we've got to make a decision. Trebuie să iei o decizie. That we're going to be broken. Că o să fii zdrobit. We're going to be open. Vom fi deschiși. We're going to be real. Vom fi oameni real. Come on, we're not going to pretend like we have everything together. Nu să pretindem că totul e ok, că suntem perfecți. We're going to let the Holy Spirit come and mold and shape us. Vom lăsa Duhul Sfânt să vină și să ne formeze după chipul lui Hristos. We're going to get some determination in our spirit. Vom fi oameni hotărâți în Duhul nostru. Come on, we're not going to give in to those things of this world no more. Nu să ne nu să plecăm genunchiul înaintea a ceea ce uh, lumea își pleacă genunchiul. We're, we're not going to give in to pornography. Nu să ne nu să ne uh, amestecăm cu we're pornografia. We're not going to give in to drugs and Nu să ne amestecăm noi cu droguri sau alcool. We're not going to give in to gossiping. Nu o să, n-o să ne amestecăm cu bârfele. We're, we're not going to give in to anything that would bring us down. Cu nimic ce ne-ar putea aduce în jos. Said we're going to determine to go after God. Dar ne vom hotărâ, vom fi hotărâți în inima noastră and, să and îl căutăm pe Dumnezeu și să trăim un stil de viață that will impact everyone we care va avea un impact asupra tuturor celor care în jurul tău. Can I hear an amen? Amin? Can I have the wonderful Lygia or someone come up to the keys? Yes. Tickle the ivory. Tickle the ivory. Oh, uh, I don't know if it translates. Okay, it doesn't no really worries. translate. Let me no just, worries. Yeah. Make something up. I, I need Come to get on, the dictionary. Freestyle with okay. me, bro. <laughs> Do no, we all love Colleen? Uh, you pimpe Colleen. Come on. I'm praying this guy gets married in the next year. Se roagă ca să fiu căsătorit în următoarea. Amin. Amen. Oh, come on. Can you set down your Bibles and notepads? Hai să punem uh, Bibliele jos. Și ca nețelele. I started by asking you tonight. Am început prin a vă întreba în seara asta. To not just listen with your your your ears. Să nu asculți doar cu urechile. But to listen with your heart. Și aș te-am rugat ca să asculți cu inima ta. And right now, can we stand up? Haideți cu toții să ne ridicăm picioare. Close our eyes. Hai să gândim cu toți ochii. Bow our head. Să plecăm capetele. And let the Holy Spirit just begin to speak to you for a moment. Și lasă-l ca Duhul Sfânt să-ți vorbească. Don't worry about who's on your left. Nu, nu te gândi la cine e în dreapta, Don't worry about ta, who's on your right. La da, stânga ta. But just begin to focus on God. Așa ca să-ți concentrezi, concentrezi toată atenția asupra lui Dumnezeu. As I was preaching tonight, în timp ce mă în timp ce predicam în seara asta. There was some people here that it was your first time really hearing that Jesus loves you. Poate ești aici și ești poate pentru prima dată ai realizat că Isus chiar te iubește.